I know that uh, a story that we have all heard in our life is the story of the Titanic. A story we've all heard in our life is the story of the Titanic. Visus to ko mēs noteikti visi esam dzirdējuši, stāsts par Titaniku. Um, in fact, 103 years ago next month is the when the Titanic went down. Nākošajā mēnesī būs 103 gadi, kad uh, Titaniks tajā dienā. and uh, like I said, we've heard many things. As I was reading about this, though, there was a couple things that uh, were surprising to me. Un kad lasot to stāstu par Titanic, bija dažas lietas, kas man pārsteidza. Um, first of all, that night um, they had six warnings that there was icebergs in the water. Jā, pirmkārt bija tā, ka tajā, tajā naktī viņi saņēma sešus brīdinājumus, kad ir nu, tie ledus aizbergi, kā viņi sauc, latviski, ja? Um, and uh, And yet they continued on at almost full speed, only like four kilometers slower than their full speed. Nu, bet viņi turpināja tādā pašā ātrumā dzīties, tikai nedaudz varbūt samazināja to ātrumu, bet viņi turpināja braukt. Um, and we look at that and we think, how could you be so stupid to just continue on un, when you know the dangers out jā, there? Paskatoties to, mēs varētu padomāt, nu kā tu varēja būt tāds muļķis, nu tas kapteinis, kas vienkārši turpināja, uh, dzīt to kuģi tādā ātrumā, ko nezināja tās briesmas. But in reality, uh, the Titanic was doing the exact same thing that many boats during that time would do. Jā, tīsnībā, nu, Titaniks jau nedarīja neko savādāk kā citas pārējie, nu, daudzi citi kuģi, uh, kapteiņi to darīja. Uh, the thought of the day is you would just keep going as fast as you could and have somebody on the front of the boat looking out. Jā, un bija tā, ka, nu, vienkārši bija paredzēts tā, ka, nu, braukt cik ātri vajag, nu, cik ātri var, bet kādam nu, no priekš būtu jāvēro, kas notiek. And when you see the iceberg there in front of you, then we'll try and get out of the way in time. Jā, un tad, kad tam cilvēkam, ja viņš kaut ko ieraudzīja, viņam bija tad centās izvairīties no tā Uh, because no one really feared uh, or thought that icebergs really cause, was a danger to boats. Jā, jo nu, tā, tajā laikā neviens tā īsti nu, ne, nebaidījās, varbūt, ka nu, tā, tas var tik liels briesmas radīt. Um, in fact, the, the captain earlier that year had said that he could not imagine a case where a ship would founder or sink. Yeah. Viņš, nu, tas kapteinis no šī, šī kūģa kapteinis teica, nu, pirms tam bija, pirms tā braucēm bija rakstījis, ka, nu, teicis, ka, nu, viņš nevarētu iet iztēloties tādu gadījumu, kad uh, šādā veidā var kuģis noslīgt. Uh, he said that modern shipping had gone beyond that. Jā, un kad uh, modernie tā laika, modernie kuģi ir pār, gā, nu, tikuši pār tiem izaicinājumiem, ka viņi ir. And so for them it was no big deal. They continued on full steam ahead and as we know, Tāpēc viņi, nu, viņi vienkārši neņēma to vērā, tos brīdinājumus, vienkārši turpināja braukt uz pilnu ātrumu un mēs zinām to stāstu. Because of that, uh, over 100 or 1500 people died. Dēļ šād, nu, šād, šajā, šajā gadījumā nomir tu, vairāk kā 1500 cilvēki. And when we hear that story, uh, it reminds me a lot of the story we're going to talk about today. Un, uh, šo stāstu zinot, un, uh, ir uh, nedaudz līdzīgs ir tas, kam mēs skatīsimies šodien. Uh, Uh, we're going to continue on in the book of Daniel into book of chap chapter 5. Nu, mēs turpinam arī, uh, turpināšu arī no Daniela grāmatas, tad šodien būs piektā nodaļa. And we're going to read, start with verses 1 through 12. Un tad no 1 līdz 12 pantam. Ja? Ķēniņš Belsacars sarīkoja saviem 1200 ciltīgiem lielas dzīres un, un dzēra ar tiem kopā vīnu, sēdanams visu viņu priešgalā. Vīna skurbumā Belsacers pavēlēja atnest tos zelta un sudraba traukus, ko viņa tēvs Nebukadnēcis bija atvedis no Jeruzālemes dievu nama, lai dzertu vīnu no tiem viņš pats, viņa disčiltīgie, viņa sievas un blakus sievas. Tāpēc kalpi atnesa zelta traukus, kas bija nolaupīti Jeruzālemes dievu namā, ķēniņš viņa disčiltīgie, viņa sievas un blakus sievas dzēra vīnu no, tā, no tiem. Visi dzēra vīnu un daudzināja slaus dziesmas savus zeltus un sudraba vāra un dzels koka un akmens dievekļus. Tajā, par, tajā brīdī parādījies cilvēku rokas pirksti, tie rakstīja uz pils baltās sienas iepratīm kroņu lukturiem, un ķēniņš redzēja vis, virspusī tai rokai, kas rakstīja. Tad ķēniņš sēja kļuva bā, bāla baiļu, pilnas domas pārņēma viņu, viņam galīgi zuda spēku un viņa ceļa ļodzījās. Ķēniņš kliedz stiprā balslī atsauc vārdotājus, kaldējus un zīlniekus, un viņš teica bā, Bābeles gudrējiem, kas šo rakstu var lasīt un man izskaidrot, to būs ietērt purpurā un tam dot zelta ķēdi ap kaklu, un tas būs trešais valsts valdībā. Tad pienāca visi ķēniņi gudrie, bet tie nevarēja rakstu ne, ne lasīt, ne izskaidrot. Ķēniņš Belsacars ļoti izbijās, viņa sēja kļuva bāla, un viņa dirsčiltīgie bija galīgi apjukuši. Tad vecā ķēniņa un ķēniņa māte izdzirdusi ķēniņa uzaicinājumus un solījumus, kā arī disciltīgo uztrauktos saucienus iegaitāja telpā, kur notika dzīves un griezās pie ķēniņa šādu uzrunu. Ķēniņš, lai dzīvo mūžīgi, tavas domas, lai tevi nebaida, un tavs vaigs, lai nenobāla. Tavā valstī ir vīrs, kurā mājo svēto dievgars, Jau tava tēva valdīšanas laikā viņā parādījies dievišķa apgaismība, sapraša, saprašana un gudrība. Tā ka tā, tavs tēvs ķēniņš nebukadnēcies viņu iecēl par gudro vārdotāju, kaldēnu zilnieku priekšnieku. Tavs tēvs saka ķēniņ. Tāpēc, ka viņā tiešām māja augsts, augsts gars, prāts un saprašana, kas parādījies viņa spējās sapņu un noslēpumu izskaidrošanā un mīklu uzminēšanā. Tas ir Daniels, kuram ķēniņš piešķīra bel, vārdu Beltsacars. Aicina Danielu, tas tev dos izskaidrojumu. So here we see that um, Daniel is still uh, in Babylon. Mēs redzam to, ka Daniels vēl projām atrodas Bābelē. Uh, Nebuchadnezzar is no longer king. Nebuchadnezzars vairs nav ķēniņš. In fact, uh, this is about 60 so ye years after he has been taken into captivity. Jā, un tas jau ir, nu, jau 60 gadi pagājuši kopš brīža, kad Daniels bija paņemts uh, trimdā. And so uh, Daniel's getting an old man. Un Daniels ir jau palicis noteikti gados vīrs. And uh, now there's a different king. Un tagad ir cits ķēniņš. And we read about this great party that Belshazzar Un mēs throws. lasam to, ka tas Belsacars uh, uzrīkojas ir liela ballīti. And at first this might um, this seems just like a, something a king would do, right? Un pirmkārt mēs lasam, varbūt varam iedomāties, un tas jau tas, ko ķēniņi parasti dara, nu ballējās. You know, they just enjoy life. Un vienkārši izbaud dzīvi. He invites 100 people or 1000 people to this big party. Uzaicina 1000 cilvēkus un uz šo ballīti. Um, but what isn't immediately clear is that this is really a very strange time to have a party. Jā, bet tas, kas uzreiz tā izceļās, ir šis ir ļoti dīvains laiks, kad vispār rīkot ballīti. Because for two and a half years, their city has been surrounded. Jā, jo vēsturis šī divi gads jau šī Bābels pilsēta bija aplenkta uh, citu armiju. And Uh, they were trying, uh, the Medo Persian army is trying to get into and take over this city of Babylon. Medo Persiešu armija jau bija centusies jau divu pus gadus jau iekarot šo pilsētu Bābeli. Um, and this, as we talked about before, this city was unlike any city at the time. Un jau kā iepriekš mēs runājam, šī Bābeles pilsēta bija nu, pilnīgi savādāk nekā citas pilsētas. That there was, uh, these walls that they had around the city were over 25 meters thick. Jā, viņiem tās sienas, kas šai pilsētā apkārt visai gāja, bija 25 metrus, nu, plata siena gāja visai pilsētā apkārt. And up to a, hundred uh, meters tall in places. 100 metru, līdz pat 100 metriem augstumā bija tā siena uzcelta. And there is no uh, weapon in that, in that time that could actually take down these walls. Tajā laikā nebija neviens ierocis uh, izgudrots, kas varētu tādu sienu iz, nu, nobrucināt. And in fact, the city was so big Un arī tas, ka šī pilsēta bija ļoti, ļoti liela, that they could actually do farming inside the city. ka viņi pat varēja nu, to uzturēt lopus iekšā pilsētā tajos mūros. There was a uh, river, Euphrates, that goes through the city. Un uh, upe gāja caur pilsētu. So there's no way that they could starve them out or run them out of water. Tā armijai kaut kā ierobežot tos ienākušos resursus, lai viņi nomirt badā vai no bez ūdens palikt. And so even though this city has been surrounded for two and a half years, arī šī pilsēta tajā laikā bija jau diva pusgads vismaz ielēngta. Belshazzar, it's just an ordinary day, let's throw a party, right? Jā, Belshazzars vienkārši izdomā, nu, tādu parasti ikdienu uz, uztaisīsim ballīti. Um, and he doesn't realize it that very night. Un viņš vēl ko viņš ka tieši tajā vakarā, tajā naktī, that the army uh, was able to to um, change the uh, the path of the river. un kad uh, bija tā, ka tā armija bija izdomājusi veidu, kā izmainīt tās upes plūšanu, So they were actually able to go underneath the wall and actually mm, viņi, the city fell that very night. Jā, viņi bija, nu tas ir vēsturiski arī dokumentēts, ka viņi bija caur, caur to, ap, caur to nu, upes gultni varēja tikt iekšā um, tajā pilsētā un iekaroja to pilsētu tajā, vak, tajā naktī. And so despite Belshazzar feeling very safe. Un uh, pār, par spīt tam, ka nu šeit Belshazzars dom, nu, jūtās ļoti droši. In reality, um, these walls are not able to hold out. Bet realitātē jau vairs šīs sienas vairs ne, ne, nu, nespēja vairs atturēt šo armiju, kas viņam uzbruka. Um, I think very often we, we do similar things in our own lives. Eh, ļoti bieži mēs iespējams dar, rīkojamies līdzīgi. Because sin is a very deceptive thing. Jo grēks ir ļoti uh, tāds, kas pieviļ, ļoti spēj mūs pievilt. And we think, I can, I can do this thing and I am safe. Ja, nu, tad mums tāda, nu, tāda apziņa ienāk, kad uh, es varu turpināt to darīt un vienalga būt drošībā. That uh, I am able to control the consequences that are coming around me. That I can continue to live in this sin and not face any consequences. Kad es varu turpināt dzīvot grēkā un nekād man nebūs jāsteigas nekādām sekām. That I can lie about this and no one will ever know. Jā, ka es varu melot un neviens to neuzzinās. Because the walls of my life, I, I'm able to hold them stronger. Jo manā ap man dzīve ir tādas uh, biezas sienas, kas man tā kā pasargās. Or I can steal this thing and no one will ever know. Jā, es varu turpināt zakt kaut ko, piemēram, un neviens to neuzzinās. And it's not going to affect my life. Un tas nekad neietekmēs man dzīvi. I can look at whatever I want on the internet and it's not going to affect my life. Es varu skatīties internetā vienalga, ko es gribu, un tas nekādīgi neietekmēs man dzīvi. And there's all these these lies that that sin tells us. Un tieši šādā, nu, grēks ir tas, kas mūs pieviļ, mēs sākam ticēt šiem meliem. And we see uh, there's countless, countless people. Mēs esam redzējuši, nu, ir, ir daudz, daudz cilvēku. Um, famous people who we've seen this happen in their own lives, right? Ir tādi, nu, pazīstam, populāri cilvēki, kuriem līdzīgi gadījies. As we look at even sports people, uh, varbūt pat sportistiem, sportistiem mēs skatoties. You look at people like Tiger Woods. Bija kā, nu, teiksim, Tigers Woods, um, golf If you know spēlētājs. who that is. Or people like Lance Armstrong as well. Kā Lance Armstrong. Lance Armstrong. He was the uh, biker, Rite, right? Riteņbraucējs, jā. Um, who who lives this lie, who lives their life doing what is wrong, thinking I'm able to control this, no one will ever know. Jā, kurš vienkārši, piemēram, viņš dzīvoja dzīvi, viņš, viņš nu, uh, šmaucās, <laughs> un uh, viņš domāja, nu neviens jau neuzzinās, es varēšu tā turpināt. And then eventually comes that day un, protams, when their life falls apart. tā diena, kad viņa dzīve jo patiesība iznāca gaismā. But the truth is that's not just for unbelievers or uh, famous people that we hear about. Jā, un arī, nu, diemžēl arī tā, ka tas nav tikai pie slavenībām vai, vai ne, nu, neticīgiem cilvēkiem, ka šādi notiek. But that is also um, true of Christians. Un arī tieši šā arī notiek arī kristiešu dzīvēs. It's true of um, pastors, arī pie mācītājiem. Uh, as our church knows all too well. Mūsu draudzi, mēs zinām to ļoti labi. Um, that people can be in a place where we say, wow, that person is very spiritual, whatever, and then they can continue on living in a lie. Jā, un, bet, nu, teiksim, ka visi apkārtē var domāt par kādu cilvēku, oh, viņš ir tiešām ļoti garīgs cilvēks, un ļoti, bet viņš turpina dzīvot melos. And we can see those people and think, well, they, uh, how can they not understand? Un mēs redzam, varbūt tāds cilvēks, mēs varbūt varam aizdomāties, nu, kā viņi to var nesaprast. But the truth is that the reason that those people fall is because uh, we're not so different from them. Jā, jo, nu, tas, kas ir jāsaprot, ka mēs neesam savādāk no pilnīgi visiem. Mēs ne, neatšķiramies daudz. That uh, the reason that those people can fall is because anyone can fall, mm. including Iemesls, us. kad uh, kāds no cilvēkiem kritis un var kristi, tas tāds pats ir mēs, mēs arī varam kristi. And we can live in this lie where we think, um, it doesn't matter, I can continue living on this and I will not face any consequences. Jā, nu, kad, nu, mēs varam sāk dzīvot kādos, nu, tādā, kādās grēkā un domāt, nu, nekad tas nekādas sekas nenesīs. Or we think just like the Titanic, I, I will have time to see that and be able to get out of the way. Piemēram, kā Titanika kapteinis domāja, nu, man būs, man būs pietiekoši laiks, lai ieraudzītu un tad spētu izvairīties no tiem šķēršļiem. Um, but the truth is that there will come that day when everything will fall apart. Patiesība tāda, kad pienāk tā diena, kad viss var sabrukt. Um, as we read this, another part of this, um, read about Belshazzar's party that he's throwing. Vēl lasot šo, par šo bālī, ko Belsacars ir sarīkojis. Um, it's, uh, it's hard for us, I think, to understand, but for the Jewish people who would first read this story, this would have been a very um, offensive thing what he is doing. Jā, <clears throat> mums varbūt pirmā brīdī tā neliekas nekas, bet ebreji cilvēkiem tas, kas notiek ar tiem traukiem, tas bija kaut kas ļoti aizvainojošs, ko, ko Belsacars izdarīja. Nu, to, ka viņš paņēma tos trauks no tā tempļa. That he is taking uh, these things that were made specifically for God. Viņš tad, tad uh, Belsacars bija pavēlējis atnest tos trauks, kuri bija radīti, uh, gatavot speciāli priekš Dievu, priekš kalpošanas Dievam. And he is using it to worship other gods. Un viņš lieto viņus, lai pielūgtu savus dievekļus. And this, this picture of idolatry would have uh, just broken uh, Jewish people's heart as they see jā, this. Ja, ja ebreju tautas cilvēki būtu to redzējuši, viņu sirds būtu salauzts, nu, redzot to, kā, nu, kā tiek pielūgt algdievu ar viņu tiem svētiem uh, traukiem. And we see that at this very moment when this is happening, this is when the writing on the wall happens. Un tieši tad, kad viņš sāk to trauks lietot un dzer to vīnu, tieši tajā brīdī parādās tas raksts uz sienas. Um, because the sin that uh, if we that he has in Belshazzar and also that we face is the sin of idolatry. Jā, jo grēks, tas, ko arī Belšacers šeit grēko, ar ko, un tas ir arī mums, ar ko mēs sastopamies un saskaramies, ir, ir algdievība. Our lives are meant to be totally and completely given to God. Mūsu dzīves ir, ir lai būtu pilnībā Dievam. He has made us specifically for that reason. Un Dievs ir radījis cilvēks un priekš tā iemeslu viņam. So that through everything that we do, that we give God glory. Lai arī, lai, lai caur ko mēs daram, lai mēs dotu godu Dievam. And that He is that which we we put first and foremost in our life. Ka viņš ir tas, ko mēs noliekam pašu pirmo mūsu dzīvēs. And so when we take our lives, it is meant to be given to God for that, and we give it to other things. Un, kad mēs ņemam, nu, tad, kad mēs ņemam dzīves savus un nododam kādām citām lietām, kas... And we allow um, other things in our life to become more important than God. Mēs pieļaujam, kad ir citas lietas jau sāk palikt par Dievu mūsu dzīvēs. That that's what idolatry is. tas ir tas, kas ir algdevība. And that is really at the heart of what all sin is. Un tas ir īstenībā patiesībā sird, nu, pats uh, sakne visiem grēkiem. And God uh, hates idolatry. Un Dievs neieredz uh, algdevību. Uh, and he hates idolatry uh, in his children. Viņš neieredz uh, elgdevību viņa bērnos. And um, if we turn to Colossians chapter 3, Kolosiešiem grāmatu trešo nodaļu atvērsim. Verses 5 through 10. Pāla vēstuli Kolotiešiem. Trešā nodaļa. Un piektā līdz desmitam pantam. Tātad Pāvēl vēstu kolosiešiem 3. nodaļa no 5. līdz 10. pantam. Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē, netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mankārību, tā ir alku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem, kur vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Bet tagad visu to atmetiet, dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūs mutē. Nemelojiet cits citam, nevelciet veco cilvēku, novelciet veco cilvēku un viņa darbus un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. We see here that he talks about all these things. There's really at the heart of them is is idolatry. Uh, And that because of these things, God's uh, judgment is coming upon the world. Un uh, dēļ šīm lietām Dieva tiesa nāk sots pār pasaules cilvēkiem. And when we in our lives continue to live in these things, Un ja mēs mūsu dzīvēs mēs turpinam dzīvot šajās lietās, then we will also experience God's judgment. tad mēs arī sastapsimies ar Dievu sodu, ar Dievu tiesu. Um, that, uh, that this is a, that idolatry is a serious thing in our lives. Um, tas uzsveru, ka uh, elgdievība ir ļoti nopietna lieta, tā ir mūsu dzīvēs. As we go back to, to Daniel, we see that on the, in the middle of Belshazzar's great party that he's having, Ejot apakaļ uz Daniela grāmatu un tā, tajā notikuma vidū, kad tas balī tiek uzrīkot, we see that uh, God crashes uh, his party. mēs redzam, ka Dievs iejaucās šajā balītē. Um, and God shows up and writes three words on the wall. Un Dievs uzrakst trīs vārdus uz sienas. And Belshazzar stops everything and is freaked out. Un Diev, uh, Belshazzars, viņš ap, aptur to visu balītu, viņš ir ļoti, ļoti nobijies, pārbijies. And he's trying to figure out what do these words mean. Un viņš cenšas saprast, nu, ko tad tie vārdi nozīmē. Um, As we see later, Daniel finally comes and he explains to him what these three words mean. Lasot tālāk, Daniels, tas, kurš tiek uzaicināts, viņš atnāk, un viņš izskaidro to. And the first word, mene, or however you say that, um, means that your days have come to an end. Tad, tad tie vārdi bija uh, mene, nu tad, tad uh, mene, mene teke, luprashin, bija tas... Uh, Tas rakstīts. Un pirmais vārds mēnē ir, nu, tā kā tavs dienas ir saskaitītas. Um, tekel means that you have been weighed and found wanting. Un tas uh, otrs ir, ka tev, tevi tu tiki uh, nosvērts un nu, atklājās, ka tev nu, trūks svars, kā sāk, pietrūks, tu esi izmērīts. And parson means that your your kingdom is divided. Un, uh, un tas pēdējais vārds ir, kad ir, nu, tavu valstība ir sadalīta. And so we see here this is a picture of God's judgment. Un mēs redzam šeit, ka tas ir at, Dieva soda, Dieva tiesas attēls. Um, God basically saying to Belshazzar, you think that everything is fine, but today is your last day. Un tādā veidā Dievs saka, pasaka, tu domā, ka viss ir kārtībā tavu dzīvi, bet šodien tas viss tiek, tu, tavu valstību tiek sadalīta. That you will, that you will die this very day. Un ka šodien pat tu nomirsi. Um, Each and every one of us does not know when that day will come for us, right? Mēs arī mēs nezinām, nekad neviens no mums nezin to dienu, kad mēs nomirsim. Sometimes it's clearer if people who are sick and when they die. Ir citiem varbūt ir ir gadījies, nu, ka viņi redz, jo ārsts pasaka, ka viņi saslimuši, viņiem nav daudz laika. But other people die totally unexpected. Bet ir cilvēki, kur nomirst pēkšņi. And none of us knows when, how many more days we have. Un mēs arī, mēs nezinām, cik mums dienas ir palikušas. Um, Belshazzar was not thinking about this at all. Mm, viņš, Belsacars, viņš vispār nedomāja par savu nāvas dienu šajā brīdī. Uh, but that very night it happened. Bet tajā naktī tas notika. Um, the second thing that he says, you've been weighed and found wanting. When our days are over, we will stand before God. Jā, un tad uh, šo otrā lieta ir, ka viņš ir, nu, teiks, ka viņam, nu, uz tās sienas tas uzraks nozīmē, ka viņš ir mērīts un svērts, nu, un Un, uh, tas, kad mū, mēs visi, kas mums jāsaprot, ka mēs nomirstot, mēs stāsimies Dievu priekšā. And we will have to give an account un, for our lives. Un mums, mums nu, būs jāatskaitās par mūsu dzīvēm Dievu priekšā. Um, and we will be weighed. Un mūs arī svērs. Um, and then we will receive that which we is owed to us. Tad priekš balsac ar viņu valstību tiks sadalīt. Um, Each and every one of us, uh, though we know not day, what day it will be, we will stand before God and we will have to give an account. Katrs viens no mums šeit, ja mēs arī nezinām to dienu, bet, uh, nu, kurā mēs aiziesim, bet mēs gan zinām, ka mēs stāvēsim Dievu priekšā. Katrs viens no mums. And the Bible makes it very, very clear that the only hope that we have in that day is Jesus Christ. Jā, un ļoti skaidri norāda mums, ka vienīgā cerība mums cilvēkiem ir tajā dienā ir Jēzus Kristus. Uh, Jesus says, I am the way, the truth and the life. Ja es teicu, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. And that no one comes to the Father un ka neviens nevar tikt pie tēva, jo vienīgi viņš iet caur mani. And so the only security we can have knowing uh, what will happen on that day is if we are trusting in Jā, Jesus Christ. vienīgā drošība mums ir tad, ja, ja tajā diena, pa to dienu domāt, ka mēs stāvēsim Dievu priekšā. Tā drošība ir tad, ja mēs paļaujamies uz Jēzus Kristu. And if we follow him, Un ja mēs sakojam Dievam, It doesn't matter how many times you've been to church. tas tajā dienā nebūs svarīgi, cik tu bijis uz draudzi, Doesn't matter what prayers you have prayed. arī kādas lūkšanas tu esi lūdzis. Um, what matters is, is Jesus your king? Kas svarīgi būs, vai ir tavs kungs. And if he is your king, then you will be safe in that day. Ja viņš ir tavs kungs, tad tajā dienā tu tiks glābts. Tu glābts tajā dienā. Um, <clears throat> so this is the warning that, that Daniel is, is writing to us through the story of Belshazzar. Ja, Daniels ar šo nu, stāstu tā tādu brīdinājumu tā nokomunicējis. Um, we're going to continue visu. on in the story. So finally, Nebuch or excuse me, Belshazzar calls Daniel. Tad, tad, nu, turpinot šo stāstu, tad Belshazzars uzaicina Danielu. who he's just basically forgotten about, right? Var secināt to, ka viņš jau vispār ir aizmirsts, Daniels kā tāds, vispār aizmirsts. The whole time that there's someone in his kingdom that knows all these things that's happening and he just pays no attention to them. the whole time. <laughs> nu, visu laiku šo, nu, visu šo laiku vienkārši nav domājis par Danielu, nav zinājis, kur viņš ir. That there's someone, there's someone with wisdom in his country and he pays no attention Jā, to that. tad, ir viņu vidū, viņa valstī īstenībā dzīvo kāds tāds cilvēks ar tādu gudrību, viņš to, to ignorē, viņš ne, nezin to. But in the moment he calls Daniel, so we'll pick Bet up. Šajā brīdī viņ, nu, viņš tiek paaicināts, Daniels tiek uzaicināts. And asks him, what does this mean? And we'll pick up in verse 17 through the end. Un tad, tad nu, izlasīsim no 17. panta uh, līdz beigām. Tad Daniels atbildēja ķēniem un sacīja, patur savas dāvanas un dod savu atalgojumu citam, bet šo rakstu es izlasīšu un to es ķēniņam izskaidrošu. Ak, ķēniņ, visvarenais Dievs deva tavam tēvam nebukadnēceram valstību un vāru, slavu un godu – tās varas priekšā, ko Dievs bija devis trīcē un drebēja visas tautas un ciltis un valodas. Viņš nokāva, ko vien viņš gribēja, un arī dzīvu atstāja, ko viņš gribēja. Viņš paaugstināja, ko gribēja, un tāpat pazemoja, ko vien viņš gribēja. Bet, kad viņas sirds palika pārāk lēpna, viņa gars apcietinājās līdz pārgalvībai, tad viņa nogāza no troņa un atņēma tam viņa godību Viņi izstūno cilvēku sabiedrības, viņš noslīdēja lopa kārtā, viņš dzīvoja pie meža ēzeļiem, viņam devēs zāli kā lopiem. Debes rastas lacināja viņam iestiekām, viņš atzina, ka cilvēku valstis pieder visaugstākajam dievam, un viņš ieceļ tajās par valdnieku, kuru gribēdams. Un tu, viņa dēls, Belsacar, ne, neiedvesi sev pazemību savā sirdī, kaut gan tu visu to zināji. Tu drīzāk esi sacēlies pret debesu kungu, jo dzīrēs kalpi bija spiesti atnest tev un nolikt tev tavā priekšā dieva nama traukus, un tu un tavi dišciltīgie, tavas sievas un blakus sievas, jūs visi dzērāt vīnu no tiem un daudzinājāt īpašās slavas dziesmās savus sudrabu un zelta, vara un dzels, koku un akmens dievus, kas neredz, nedzird un kam nav prāta – bet tam Dievam, kur rokās stāv tava dzīvības dvēsma un visi tavi ceļi un likteņi, tu nedevi godu, tāpēc viņš sūtīja šo roku līdz ar tās darināta uzrakstu. Šādi skan tas rakstīts, kas tur stāv. Mene, mene, tekel, uphas rin. Tā ir šāda nozīme. Mene, Dievs tavas valstības dienas ir skaitījis un tās ir izbeidzis. Tekel, tu esi svēts, tavu svaru kausā, tu esi svēts svaru kausā un atrasts par vieglu Uprasin, tavu valsts ir dalīta un atdota mēdiešiem un persiešiem. Tad Belsacars pavēla Danielu tērpt purpurā un tam dot zelta ķēdi ap kaklu un ar saucieniem darīt tautai zinām par viņu, ka viņš valdīs valstī kā trešais. Bet arī pašā naktī kaldei ķēnīšs Belsacars tika nogalināts un mēdietis dārīs pārņēma varu un valdību 62 gadu vecumā. So Daniel, we see, comes and uh, king has asked him to answer what do these three words mean? Tātad Daniels tiek uzaicināts un ķēniņš Belsacars prasa Danielam, izskaidro, ko šie vārdi, kas tur uz sienas uzrakstīti, ko tie nozīmē. Um, and Daniel answers that, but he also tells the king a lot more. Un Daniels to atbild, bet viņš arī uh, pastāst daudz ko vairāk. Daniel, nu, Daniels pastāst daudz ko vairāk. Uh, as we've seen, Daniel has never been afraid to say what is true. Un varam redzēt, ka Daniels nekad nebaidījās pasludināt patiesību. And so Daniel rebukes the king. Un Daniels būtībā norāja ķēniņu, <laughs> nu, um, which is a very bold thing to do. Tas ir īstenībā ļoti drosmīgi kaut ko tādu darīt. In front of all these thousand people. Vienmēr viss tas tūkstos cilvēku, kas tur apkārt, viņš visu priekšā, viņš ķēniņu nostrīd. Um, and yet, viņam. Uh, Daniel has boldness to tell the king uh, the truth. Un Danielam ir tāda drosme vienkārši teikt patiesību. And we see that he rebukes the king uh, not just for where he is now, but because he has not listened and paid attention to what happened to King Nebuchadnezzar. Aizrā, Daniels aizrāda ķēniņam ne tikai to, ka kādā situācijā viņš, kāpēc, ko viņš bija darījis tikko, bet arī par to, ka, nu, ko viņš bija aizmirs, ko viņš bija redzējis un aizmirs. Un, ne, nu, And we can see that um, here, um, Belshazzar, he, he had seen all these things. viņš ir redzējis tos tās visas lietas, kas bija ar viņu tēvu. And we see that Daniel um, calls him back to his mind. Un Daniels vienkārši tā kā atgādina viņam. But I think um, in here we can also not just hear Daniel rebuking his what he's doing wrong. Ne tikai Daniels šeit aizrāda un, un nu, norāja ķēniņu par tām lietām, ko viņš But also we can hear that he is mourning over what is happening. Bet var arī tā, nu, jūs redzēt to, ka viņš arī, arī Daniels pārdzīvo to, kas notiek. He has seen how Nebuchadnezzar um, and the whole kingdom of Babylon went from a place – that was uh, of great power to now that is nothing. Jā, nu viņš redzēja, viņš vienkārši redzēja, kā Bābel bija tāda ķēniņa valsts, no tā, tādā godībā, un tagad viņi nonākus pie, pie beigām. He saw this king Nebuchadnezzar who was who wanted nothing to do with God, who finally understood God, was humbled by God and began to follow God. Un viņš uh, redzēju, nu par to ķēniņu atgādināja, kurš bija paaugstinājis, pēc tam tik pazem, pazemots un atgriezās pie viņa, pie Dieva. And then he's seen that and now it seems like it's all for nothing. Un viņš to redzējis, to visu, bet viņš nu, to neņem vērā. Because Belshazzar is going this, doing the same things that has been done before. Jo Belshazzars rīkojas tāpat augstprātībā rīkojās. Un viņš eh. nemaina savas darbības. And that's true. And when we see sin, the proper response to sin is yes, to, to point it out and show it for what it really is. Jā, nu grēku, ar, da, nu, rīkojoties ar grēku, vienmēr ir, kas ir pirmais svarīgākais, ir teikt, kas tas, tāds ir tieši. And to really hate sin, which we can see that Daniel hates what is happening. Un ienīst vajag, jo arī Daniels, viņš ienīst tās visas lietas, kas notiek. But it's also important that we mourn over sin. Un ir ļoti svarīgi arī, ka mēs... Uh, uh, raudam un mēs nožēlojam to grēku. Uh, even sin that we see in other people, that we, we mourn over the sin that we see other people in. Un ka mēs arī, nu, kā arī citi, ja mēs redzam grēku citos cilvēkus, arī, ka tas mūs, nu, kad, nu, kā Danielam, ka tas arī viņu, viņš pārdzīvo pa to. That it's not just me coming to them and saying, you're doing all these things wrong. Mm, no, nu, tas nav tā, ka vienkārši es iet pie kā cilvēka un teikt, tu dari visu nepareizi, tu dari šīs lietas nepareizi. But I come to them and I mourn over what I see sin doing to them. Un kad es vienkārši nāk pie tā cilvēka un es arī raudu un tā kā pārdzīvoju tās, nu, kad par to viņa grēku, ko, ko, ko tas viņam nodara. Um, we can see this also in Jesus's life. Mēs to pašu varam redzēt arī Jēzus dzīvē. Jesus was never afraid to call sin out for what it was. Jā, un Jēzus nekad nebaidījās teikt patiesību un saukt vārdā grēku, katru grēku. But Jesus also mourned over sin. Bet Jēzus arī raudāja un pārdzīvoja uh, par tiem grēkiem. One of the craziest parts of Jesus' story to me is when uh, is on Palm Sunday. Uh, mans viens no tādiem trakākiem stāstiem par Jēzus priekš manīm ir tad, kad bija tajā Palmas svētdienā, nu jā, bet when when Jesus is riding on the donkey going in coming into Jerusalem. tas bija tajā brīdī, kad Jēzus jau nāca uz jā, iekšā Jeruzālēmē. And there's all these people rejoicing and celebrating around him. Un kad ir visi tie cilvēki, kas apkārt viņam visur, nu, svīn un, un, un priecājās. And they're doing this way before he even gets into the city. viņi to dara pir, stipri pirms, pirms viņš ir iebraucis Jeruzālēmē. And they're so excited, yes, this The king is coming. Jā, viņi ļoti, tie cilvēki visi tik ļoti priecājas. Jā, ķēniņš ir atbraucis, ķēniņš atnācis. And then in the midst of this, as, as they go over the hill and they see the city of Jerusalem. Un tad viņi iet uz tā kalni, viņi redz to Jeruzalemes pilsētu. And Jesus starts to cry. Un Jēzus sāk raudāt. And it's one of the strangest things, because why is Jesus crying when everyone else is so happy Jā, around visi him? tur visi priecājās, bet Jēzus raud, tas tā dīvaina lieta, ko viņš dara. and he's not crying tears of, of joy. Viņš neraudās tajā brīdī. But he's weeping over the city of Jerusalem. Viņš raud pār to pilsētu. Because he sees I'm coming and they're totally missing the fact that the Messiah is coming. Jā, viņš redz to, kad viņš nāk, viņš ir Mesija, bet cilvēki, cilvēki to ne, neredz un neatpazīst. Viņš the one, thing, The one thing that they've been waiting for for thousands and thousands of years. Tā, tas viens cilvēks, tā mesija, tas glābējs, ko viņi bija gaidījuši tūkstošiem gadus, tie ebreji tauti, viņš ir atnācis, bet viņi viņu nepazīst. And so his heart is broken because he's come into the city and they don't recognize him Jā, for who he viņa is. sirds ir salauzta par to, jo, jo, jo viņš ir atnācis un viņi viņu nepazīst. And he, he weeps over their sin. Un Viņš raud pār, nu viņš, pār, nu viņš raud tā kā pār, pār, par to grēku. And I think the same is, needs to be true in our lives. Mm, arī tā, tā vajadzētu būt arī mūsu dzīvēs. Because when we hear this story, we can maybe think of people in our lives that we know that are walking that way, completely away from God. Varbūt mēs arī zinām kuri pilnībā and uh, not realizing the danger that is before viņi, them. Viņi neapzinās tās briesmas, kurās, kurās viņi tagad atrodas. And if that's someone we love, that can be a very, very hard thing to see. Un, uh, ja tas ir kāds cilvēks, ko mēs mīlam, tas ir ļoti, ļoti grūti uz to skatīties. Um, and so we can come to them and say, you're doing all these things wrong and try and help them change by just pointing out all their sin. Jā, un varbūt mēs tad nu, varam iet pie tā cilvēka un mēģināt teikt viņiem, nu, tā kā censties, lai viņš izmainās, norādot uz viņa grēku visu laiku. And it is important that we we are honest with them about what sin is. Un ļoti svarīgi protams, ir būt atklātiem par to, kas ir grēks un teikt patiesību. But it's also important that we are willing to mourn over their sin. arī, bet arī laikā ļoti svarīgi, arī mēs nu, par to pārdzīvojam un nu, nu, tā kā arī pārdzīvojam. Nu. That they see that our heart breaks because of what the sin ka that they're in. Ir, mēs esam bēdīgi, un ka mūsu sirds arī lūs par to, ka nu, kādā dzīvē un uz kur ceļu viņš ir uzgājis tas cilvēks. And we do not want to see them continue down that road because we know where it leads. Mēs lai viņi turpinātu tā dzīvot. And when we come in that attitude, it's very different. Un kad mēs nākam ar tādu attieksmi pārdzīvot un, nu, tā kā, tas ir savādāk. Tad It's not one of judgment. Tas nebūs tāds tā kā tiesājot vai... But it's one of love. Bet tas ir, nu, tā, caur to var redzēt mīlestību. Um, and we still have no proof that they will actually listen to that. Protams, nekad, nu, tas ne, nedos arī to, ka iespējams viņi arī varbūt neklausīsies mūsos. Just like Belshazzar, when he hears this, un pat arī kā Belshazzars, viņš to dzird un... He keeps going just as everything, just keeps on going with the party. Gives mm. Daniel this big um, you know, puts him on this place, but never listens to what he's actually saying. dzirdot visu to brīdinājumu, viņš vienalga, viņš turpina savu un viņš ka viņš neņēma vērā nemaz to brīdinājumu. Um, but God has called us uh, not just to, not to anybody, but to those we love, to those we we truly care about. Say, I, God, I want to uh, be used by you to help turn them back from the way that they're going. Un ka mēs, un ka Dievs arī vēlās, un ka mēs varam nodot arī savus dzīves par to, lai Dievs lieto mani, kungs, lai nu, arī būtu viņi arī, lai atgrieztos. And that we would do that in a, in a spirit of truth, but also in love. Jā, bet ka mēs to darītu tādā, nu, patiesības garā un arī mīlestībā. And that we would mourn over their sin. Un ka mēs arī bēdātos un pārdzīvot arī par to, viņu, par viņu grēkiem. Um, As we hear this, uh, hear this story, I don't know where you find yourself in this story. Um, lasot šo stāstu, es nezinu, kur tu varbūt sev saskat šajā stāstā. Um, I think the most important is that we first look at our own lives mm-hmm. and say, God, am I like Belshazzar? Varbūt nu, ļoti svarīgi, ka mēs pastamies uz savām dzīvēm un sakam, Dievs, vai man dzīve ir līdzīga kaut kādā veidā? Is there areas of idolatry in my life where I'm continuing in? Vai ir kādas sfēras manā dzīvē, kas ir kā elgdievi uh, manā dzīvē, kuros es turpinu dzīvot? And that we would hear this warning that God is calling out to us. Un, kad Dievs aicina, nu, viņš, viņš norāda uz to, viņš aicina mūs atgriezties. Um, God does not take pleasure in our destruction. Jā, jo Dievs neņem nekādu baudu mūsu iznīcināšanā, mūsu bēdās, nu tādās. And so he calls out to us. Listen, please listen, please turn. Un Dievs vienkārši aicina mūs, viņš sauc uz mūs, viņš saka, nu klausies, pieņem, ņem vērā šīs lietas. Um, and then we would first, uh, if there are those areas in our life that we come to God and repent. Jā, ja ir kādas tādas sfēras, tad nāciet, nāksim pie Dieva, iesim pie Dieva un nožēlosim tās lietas. And that we would not just pray this prayer and continue on, but we would pray and we would turn from those things. Jā, bet ka ne tikai nožēlot un lūgt tādu lūgšanu, no, nožās lūgšanu, bet arī ka reāli at, no, atgriezt, nogriezties no tām lietām, pārstāt tās darīt. Um, and that, yeah, that we would produce fruit in keeping with our repentance. Jā, un arī, lai tā, nu, tā, tā nožāla arī, lai nes augļus mūsu dzīvēs. Um, What I want to do is just spend a few moments in prayer. Es gribētu kādu laiku pavadīt lūkšanā. And um, lūdzot. Whatever God is speaking to you, not from me, but through His Word, then I pray that you would take care of those things with God. Ja ir kāda lieta, kas uh, nevis es uz jums runāju, bet Dievs uz jums ir runājis, tad uh, to Dievu priekšā. And uh, that we would um, not wait till later, but we would do that right now. Nu, varbūt, nu, lai mēs arī saicinātu, ka mēs neatliktu vēlāk, lai, bet ko jau tagad mēs to varētu uh, Just like Belshazzar, that was his last night. Jā, nu kā Belshazaram tajā, tas bija viņa pēdējais vakars. And we do not know when our time will come. Jā, mēs arī nezinām, kad mūsu laiks nāks. So let's spend some time in prayer, and then we will... Mēs uh, kādu laiku lūkšanā. And then we will uh, sing a few more songs. Yeah. One more song.